Dauri pova moto. La mondo evoluas kai an kau NIA maniero pensi pri la modo kai per kio ni NINVESTAS. DUM Do multa IAROI la industrio de la modo estis konata pro sia negativa sinteno al la medio kai al la homa iraitoi. Sed non tempe la situazio estas malsama. Oni constsies pre la besono por pli dauripovai ca eticai alternativoi. La modo dauripova farides pli ca pli popolara ca multai entreprenoi adaptai sia in productada in condicioi por congrui cum la crescanta ideo. En la dauripova modo, la celo estes reducti la damagion a la medio cae a la homoi kiui faras la vestajoin. Por plenum ition, marcoi cae productantoi uses reciclitain materialoin, espectas en la productado la raitoin de la laboristoi persono cae bonfarto cae reductas la usadum de chemiajoi cae de aliai dangerai substanzoi. Tiu maniero de dare pova productado, ne nur havas bonan efficum alla medio sed la moda vestajoi ancau i o creatai por dauri longe. Ciel resulto, oni ofte vidas classicain cae simplain designoin en tiu sectoro. La ideo estas crei vestajoin cioi ne estus ex moda i post celcai sezonoi, sed cioi daurus cae pli altigus la valor sentom de la homoi cioi usas ilin. La simpla designo i anco helpas contrastare la consumismo tendenzon, kiu causas multaim problemoin al nia socio cae al la mondo. La daure modo anca povas esti pli alirebla ol oni pensas. Gi ne estas nur por ricei homoi cae tiui cuis volis investi en pli costai En multa iurboi estas facile trovi butikoin kai entreprenoi ki u pri la modo da ripova kai oferta zvestajo in je favora prezo anko la praktiko aceti vestajo in niam helpas spari monon kai estas konsiderata ki ecologia ekologia opicio en fina analizo La daurigebla modo estas pli ol nur tendenzo di essas maniero pensi kai agi pri la vestajo e ni sur havas di evoluo al pe konstia konsiderema kai etika socio la daurigebla modo ofertas al ni la ibletson por esti pli bona ala medio kai al ni ai sam epokanoi kai esas tio ki faras jin tiel signifo plena